laguna buruz itzen behar Irrien lagunak. Bai, ja urte erdi bat bai guzti, lanian, e, abenduan aurkeztuko dute, eta nondik noakuak xietasun gehiokin azaltzeko, ba, e, taldeko partaide den haitzi berrar naiz, du hurian, kaixo, egun hon haitzi ber. Egun hon. Bueno, irrien lagunak e, proiektua ezagutu genuen, e, hainbat bilera in izan txuzute, e, bueno, eta uste dut e, lanian aizaztela jotake topea, topea, momentu enten topea. Bai, egila da guain arteko prozesua izan dela gehiago ausnarketa prozesu bat, ikaste prozesu luze bat, ba, ba no zen nahi ze, ze lortu daiteken eh, aurren eh, parte hartzia kontuan hartuta, eta ze hoidea ez, gure egitaz moixera, ba, aurran parte hartzia ziurtatuz, ba, bueno, proiektu e, eraikitzaile bat sortzia, aizialdian, aldian, eta batez ere euskeraz, euskeratik eta zenbait balore e, landuko dituna. Ba, osasuna, ingurumena, e, kulturgintza, zientzia, e, elkartasuna eta gutzako ba, garrantzitsua dian e, baloreoik. Ai, e, aipagarria da Euskal Herri mailan e, oarzo aldean jarri dela martxan e, proiektu hau ez? Ba, aipagarra e, bueno, gu genun burua nolako zerbait ikia, o, bueno, batin sartu eginean eskualdeko euskara teknikariak, eta, bueno, momento batin gurutzatu eginean, porrotxekin, bueno, lehen hori bagen unarren eh, porrotxekin, bine, bueno, eh, porrotxen idea eta guria gurutzatu intzin, da konturatu ginean bat, zeto zela bere ekolako proiektu baten nahi zuten martxan jarri, eta e, ikusten zuten oharsoaldea toki egokia zela hortako, ez? Ba, bueno, delako eskualde bat oso oso bario pintua, nola esaten dik. <laughs> Aukera asko dazkana, e, oso egun e, diferenti dazkana, herri bakotsa bere izaera du, bino aldi berin herri bakotxak asko daka aportatzeko. Eta aldi berin ikusten zuen e, eskualde mailan aukera genula denetik iteko. Eskualde barruan denetik dakago, hasi industriatik, e, hartzantza, abel, abeltzantza, nekazaritza denetik dakago, ez? Garrantza. E, eta hoxe da e, garrantzitsua, ez? Azken finen, behin porratxekola kontatzen zuen, ez? Zun, jo, guk eskolan ikasi genuen sektor terziario, sektor primario, eta ez dakiz zer, konturatu gabe, ba genula onduan sektor primario, ba ez dakiz ze hoxe hartza, ja, ez? Mhm eta ba xuxen hori da kontu, ez? E, herritan e, dakagunakin, dazkagun baliabidekin aurrai hainbat jakintza eskini eta tartin, ba balore batzuk lantzi. Eta beti ere beraien parte hartze zuzenakin, e, beraiei iritzia galdetuta eta holako. Mhm. Aurrak protagonista hori. Bai, beti. Eta logo lehiaketa o... o Bueno, leno, leno alaba hola, torzet, bai lehiaketa, ez da lehiaketa ez da lehiak eta. <laughs> ordun, ordun zer da? Da, biharringo duguna da, kar, da, eskualde mailan haitu gauz narketa prozesu hortan dernetan, eta ja, momentu honetan gabiltzaia gauza oso konkretuki. Gauza konkretu, ba, eaginduan, bueno, aurreratzen dugu, hain, azalpen gehiago emango txugu, nola jakiteko jendik agendan dugu. Esklusiba gaina. Esklusiban, abenduan bilan oi hartzunen izango da eskualdeko irri zalen jaialdia. Para? Bai. Eta, minen, bueno, hoi kontatuko sorpresa sorpresa ez, oi, ja, geho kontatuko dugu. Gehoxio, gehoxio. Bio <laughs> Orduan, horrekin ja bueltak aiga, e, aiga aurrakin e, prozesu parte hartzaile bat diseinatzen aiga, aleia aurrai, aurrangan ahongo gazuzenen eta galdetuko jogu e, ze ikusten duten, ze premi ikusten duten herrian, ze bere ikuspegitik. Ez, ez, du, sekula kontuan hartzen, eta txoak eitatik hasita, eh? Askotan zu jotentza parke batea, eta iturrian, iturriak infigazioa dakat. E, iturriak oso diseño moderno dia guain, oso politiak, eta minon ez dute balio aurrek ura eateko. Busti gabe. Gainea, busti gabe. Ez ez ez, minon bustitare. Ja. Yeah. ez tozte pentsatuak aurrak ura eateko. Ez? Mhm. Parketan. Eta hola, mila kontu, ez? Orduan, nahitugu bere iritziak jaso ba, adibidez, e, eh, ingenun saio batola eskualde mailan e, eh, horeretan, ingenun hasiera hasieran eta aurrekin zuten bere prozesua. Eta bere prozesu hortatik, batzuk antzerki bidez, beste batzuk marrazki bidez, e, ba, protesta batzuk ointzituzten, eskaera batzuk zinkasu batzutan, beste batzutan protesta batzuk, mhm. batzuk marrazkitan akuarium bat eskatzen zuten, herrian, mhm. beste batzuk fugol gehiago, beste batzuk, bueno, e, parkiak, Eta beste batzuk adibidez, antzerki bidez, antzestu zuten, ez zutela txakurkaka gehi nahi, ez kaletan, ez zelaietan, ezin zutelako belarretan jolastu. Mhm. Adibidez, ez? Eta, bueno, holako gauza, pues, aurrai, haitu bertzai ez, e, askotan gu kustu duguna minion gehiago dakite. Mhm. Hoi da, komendatu behar nizuna ez, baten batek e, kanpotikan ikusita esango, baina aurrai zertako kasingo jau, haundileak ez bagea moldatzen. Ba, gu gade generatu gaudenak. Orduan, bazpare, degeneratu aurretiko du airi galdetu, garbila dia, txukuna dia, eta seguro gobinon idea hobia dazkatela. <laughs> Bueno, eh, esan San dugu e, logo aukeraketa bat, denan ba, plazan bihar. Oida, ingo duguna da, bihar. izango da, oi hartzunen eta lezon, lezone mm bihar ingo dute, olako jaialditxo bat ingo dute, eta e, tartin ingo dute loguan kontu hoi. E, asmoa da, eskualde maila e, eh, eskualde mailan, claro, eh, irrien lagunen klubak badaka bere irudia, ez? Eguzki bai. zoragarri joi hola fondo berdian. Eh, bino bueno, esaten genu, bueno, bino gu gure irudiare landu dezakegu. Eta asmo hoixe da, asmoa da idean tailer bat ingo dugu. Ez da leiaketaik, ez du irabazleik, ez du deus, eh? Ingo duguna da, joko batzun bidez, oso joko politian bidez gaina e, ingo dugu olako zea bat, em, taller bat, eta taller hortatik aterako dira ideak. Aurra gainea taldeka aituko dira, ez dia banaka aituko, aituko dira taldeka elkarrekin, bata bestia respetatuz, eta holako balorik eh, lantzen saiatuko ga, gure ekintza guzitan. Eta orduan, e, eh, oixe, ateko dia tartetik ideak, eta aurrek behaiek aukeratuko dute, zein den behaien ustez, ideik onena. Eta gio, idea hoik, pasako izkagu eskualdin beste, beste biherritan ez dakigu seguru noiz ingo duten e, horereta eta pasaian, mm -hmm. bueno, lezo hoi hartzunen bihar. Eta e, asmoa da geho, ba, hortik ateratzen din ideak profesionalei eman, gutzak, bueno, profesionala dira, baina gukin lanin eta auzolanin eta musutruk mhm. lanin haituko din e, arloko profesionalai eman, aleia diseinatzaile eta mur, artistai eta idea hoitatik aterako lukete irudi bat ez gu identifikatuko gatxun irudioi. Bueno, itziberten berten boraz, justu margabiltza, Nein. Bai. gaurko... asko itzik bai. <laughs> gaurko zola utziko dugu, baina bai. azken galdera bat, e, eh, bate batei zuri entzunta eta irrien lagunak hau e, entzunta eh, esaten badu. Bueno, nire gustu hartuko nuke parte, noa, jo berdu? Bai, gustu hartu eta gaina izugarri garrantzitsua da parte hartzia. hasieran eran, e, mordoska bajuntatu ginen aurreneko bileretan, guain talde eragile bat bagaudela esan daiteke, bueno, batzuk juntatzen ga, eh? bineon gehiago baldin baga, eta hemendik jakin jakinta ekintzak eta gauzak eh, sortzen hasiko dila, eta e, zeina izango dugula denak, eta gaina ez hori bakarra, batzutan momentu puntualetan, ez, igual batek esango du, jo, ba, nik badakit, ez dakit, nik badakit gazta iten, oso tarta goxuak ez? Bueno, ba, zure jakintza hoi oso oso baliagarria izango da gutzako, ba, eozin momentutan, ba, ba bueno, e, denan berra izango dugulako, eta denak dakiguna aprobetsatu izango dugulako, orduan nortako, Euskara zerbitzukien harremanetan jartzea hoxe da igual bideik errexena, e, posta elektronikoz, euskara abildua edo e, telefonoz bestela, sei lau sortzi, zazpi bost iru, bost bost betzi, euskara zerbitzuko mugikorra. Uh mhm. -huh. Eta bestela, ba, besti gabe, ba, udaletxea jonta sarreran esan, telefonua zenbaki jautzi eta gu arduratuko ga deitziaz. Ba, hola, utziko dugu, eskerrik asko aitziber, gaurkoan, irrien lagunak egitasmoko kide bezala etortzatikan. Bai, ah, eta ez, ez dugu san sari bat emantzi gutela lengu, horregatik. Bai, Oire kontatuko dugu beste batin. <laughs> Eh, kontatu benon, eta bueno, eh ingo dugu horren inguruan. Oi, eh, oso polita izan zen aire. Ekarrezketan bat oso ze, eta ingo gea, eskerrik asko aitziber. Irrien lagunak Irrien lagunak garako eta eldo mundu berri bat elburu Euskaraz bizi nahi eta Euskaraz kantatu nahi dugu Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara Elkartasuna eta etorkizunaren ACBC Gure indarrak batuz eta irri egiten ikasiz Irri egin dezagun, etor zaitez gurekin, bildu gure festara. Irrien laguna gara bai, irrien lagunak, irrien laguna garako. Irrien laguna gara bai, irrien lagunak, irrien laguna garako. ko. etor zaitez gurekin bildu gure festara Aurtaz eldu mundu berri bat elburu Euskaraz bizi nahi eta Euskaraz kantatu nahi toko Irriekin dezagun etor zaitez gurekin Gara go Irrie laguna gara bai Irrie laguna kirrie laguna Gara go